Рятуй Боже від того, щоб лишитися тут назавши. Раптом згадалось обличчя Люжанв'є. Вона ж тут живе. Ну, не саме тут, але десь поруч. Вона ж тут існує. Бідолашна Лю, Людмила. Ще раз оглянув ресторан і зрозумів чому всі відвідувачі виглядають подібно. Разом з нами затримався з вилятом літак, яким кудись мандрував цілий симфонічний оркестр. Я згадав про це, бо побачив, з якою пихою відвідувачі оглянули піаніста. Піаніст непомітно з'явився тут ще годину тому. Він походжав навколо інструмента, зазирав усередину, за щось там смикав в лунких нутрощах фортепіано гуло, наче в баняку, до якого вскочила перелякана курка. Даруйте мені таке демократичне порівняння. Мій молодий приятель Віктор Козиренко сказав би, що в кожній праці є підготовчий період літературній, токарній, фортепіанній. Ресторанний піаніст поклав руки на клавіші. І повірте, це варто було послухати. Слухачі вже випили щонайменше по три пива, але раптом на кожного впала сумна й урочиста музика, витвережуючи, і я не дивився навіть на оркестрантів, як там вони слухають. Звучав Шопен. І ще раз скажу. Той піаніст не зле таки грав, а музика була прекрасна, наче небо в льотну погоду. Музика поєднала всіх і знов поєднала мене з пам'яттю. Повернула мені думки про віру, мою віру, страшенно далеко зараз. Потім я згадав осінню гринівку і відчув, що зовсім поруч, на зльотній смузі, лежать пузаті літаки, мов гарбузи на бетонній грядці аеропорту. Я згадав поле перед Гринівкою і ще раз подумав про віру. А навпроти мене сиділа під підпила француженка, слухаючи шопена, стуливши пальці з довгими лінивими нігтями, так може інша жінка з Франції, Жорсанд, слухала колись того сухотного поляка побожно і іронічно водночас, і напружено. Не мало ніякого значення, що в одному з тих двох випадків лежали поруч порожні літаки, мов гарбузи. Жінки та музика не змінюються в головному час тут невладний. А що ж владне? Не знаю. Хоч є речі вічні, батьківщина, совість, мати, любов. Є вічні речі, сплетені в кожній душі нероздільно, і так не просто розрізняти правдиве з підробленим завжди непросто, як їстівні отруйні гриби в незнайомому лісі. І ще я подумав, що давно вже мені не пишеться, хоч зустрічаю багато цікавих людей. Тільки не втратити б здатності слухати музику і думати. Від музики та думання все стане ліпшим тільки б були вони чесними і справжніми, і думка, і мелодія. Мені твої миті легко думалося. Я сидів між іноземцями, і ніхто не зрозумів би моїх думок, навіть підслухавши. У притемнений зал падала музика, крапля по краплі. Туман за вікнами став частиною ночі. І там лиш, де були ліхтарі, вони жовто просвічували молочну каламуть, наче рятівні буї.